Legemai infanoi farigias contentai geiunuloi. Infanoi kiui shatas legi multe, montras kiel geiunuloi pli bonain memor capabloin. Tion montras nova studajo. Cai ancau la psica sano, shaine profitas de la gioio prilegado. Dectu horoi en semaino, estas lau esploristoi la ideale lego d'auro por la disvolvigio de la cerbo. En studaggio, quiu estis publicigita in faca giornalo, la esplorista te amo esploris la demandon ciel efficas frua accelado de legado alla disvolvigio de la cerbo, alla memorca Pablo, cae alla pliposta psica sano. Tio cele la esploristoi prenis datumoin de pli ol dec mil geiunuloi el la abozodo studajo, quiu estas la plei granda longtempa studajo pri la cerba disvolvigio cae la sano de infanoi en usono. La gamo de la datumoi etendigis de clinicae interviuoi pri memortestoi gis scanajoi de la cerbo. La esplorista teamo comparis geiunuloin, ciui estis comencintai en la agio de nau iaroi cun legado dum libertempo, cun geiunuloi ciui faris tion pli poste, au tute ne. Factoroi ciel la influo de la socioeconomia fono de la familioi estis consideratai en la analiso de la dec mil ducent quardec tri partoprenantoi appena o la duono, nome quardec hoc procentoi, nur mal multe d'asperto pri legado, pro gioio, au ili comencis nur pri poste. La alia duono iam estis volonte leginta, je la tempo de la sondado, dum tri gis dec jaroi la prilumigo conducis al du essenzai resultoi. Unu flanque, che tiui geiunuloi, cioi iam frue comensis legadi exter la lerneio, havis pli bonain resultoin ce cognai testoi. La studaggio montras fortan contexton inter la legado dum infanaggio, cae bonai resultoi ce testo exemple pri memor capablo, cae lingua disvolvigio en iunula agio. Dec kelk iaruloi, ciui estis leginta iam frue cae multe en infanagio cae cun plesuro, havis compareble pli bonain lern resultoin en lerneio cae pli altan attenton. Ancau ilia psica sano estis pli bona laula studagio. Tion constatis la esplorista te amo, helpe de clinicae mesurae nombroi, cae de raportoi de gepatroi cae instruistoi. Tiui geiunuloi montris crome mal plida signoi de streso, de depresioi, au de agresemo. Ciam la esploristoi analisis las canajoin de la cerboi de la geiunuloi, ili constatis, che la regiono de la cerbo chi ludas gravan rolon ce cognai funzioi kiel pli alta attento estis iomete pli granda e ce tiui parto prenantoi chi shatis legi dum infanaggio tiui geiunuloi passigis crome mal pli da tempo antau televidilo antau computilezae apparatoi, cae ili dormis compareble pli longe. La esploristoi indicas dec du horoin en semaino, ciel la plei bonan lego dauron dum infanaggio. Per tio lauili plibonigas la cerba structuro, cio sia vice povus expliki la resultoin. Pli longa lego dauro tamen ne pli fortigis la in, sed male. Ce pli ol dec du horoi la studaggio, iom post iom mal crescas la cognae capabloi. La causo por tio povus esti, che infanoe pro tio pasigas mal pli da tempo pri aliai cogne pli ricigantai activezoi, kiel exemple sporto, cae socia agado. La esploristoe recomendas tial alge patroi, iam frue vecchi ce la infanoi la gioion prilegado. Tio helpos alla infanoi ancora dum plen cresca agio.